Коли я зрозуміла, що зір не повернеться, хоч як лікуйся, я проривіла коровою за два тижні, рідко вставала з ліжка, довела до істерики всіх членів родини, потім схаменулася, вибачилася перед усіма. І всі мені пробачили. Я заспокоїлася і замислилася над своїм майбутнім. Мені конче потрібно було над чимось замислитися, краще над чимось глобальним. Майбутнє бачилося мені річчю глобальною. Мені було 16 років, випускний клас. Настав час вирішувати, як у подальшому заробляти на хліб насушний, зважаючи на особливості мого зору. Так висловлювалася мама. Особливості твого зору. Для мами неприпустимим було назвати мене сліпою. Ні, її дитина не сліпа, її донька має особливості зору. Тільки так. Рудий той міг називати мене, як йому заманеться. Я не ображалася. Мені навіть здалося, що з якогось моменту я виявилася нездатною на когось ображатися. Звісно, що це було не так. На невизначений проміжок часу я стала апатичною. Збайдужила до всього, я себе жаліла, ховала, тому що була така молода. Врешті-решт це минулося. Я гідно довчилася в школі. Вчителі пішли мені назустріч. Дирекція школи з задоволенням піде вам назустріч. От мені цікаво, про яке задоволення йшла мова. А як же? Цілком природно, що вони пішли нам назустріч. Така трагедія, така розумна дівчинка і вже. Що вже ніколи ніхто не домовляв. Мені було то сумно, то смішно, то все здавалося таким безглуздим чи навпаки таким чудовим, але ж я була така молода. І в мене на руках був непоганий атестат про закінчену середню освіту. Ще я вміла грати на гітарі. Завдяки заняттям у музичній школі, а потім завдяки батькові. Це він продовжував мене вчити, незважаючи на особливості мого зору. Мама кривила рота і називала мою гру бреньканням, а от рудому подобалось. Він кликав мене до своїх хлопчачих компаній, називав у дошку своїм хлопцем і завжди ділився зі мною плітками. Ох, він був неперевершеним майстром у мистецтві пліткарства. На відміну від мене, кому завжди вистачало його товариства, я ніколи не мала справжніх подруг, про яких пишуть у жіночих глянцевих журналах, рудий спирав біля себе натовпи однодумців. Їх було багато цих людей. Вони постійно мінялися, конфліктували, мирилися, хлопці, дівчата, дорослі, малі навіть тварини. Рудому завжди було мало. Йому необхідна була публіка, оточення, він чаг без спілкування. Пригадую, як мама нарешті дала згоду на придбання домашньої тварини. Добре, купіть пару рибок, відмахнулася від нас мама. Ми з батьком щасливо усміхнулися, мама виявила повагу і добре до нас ставлення. Аж тут пролунав крик рудого. Рибок?